Poswe, Kabanata 2 Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng dalawang espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, Pumunta kayo sa lupain ng kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lunsod ng Heriko. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Isang babaeng nagbebenta ng panandali ang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya tanghari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, Ilabas mo mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang isinagot Meron nga pong mga lalaking nakituloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Hordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lunsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito, at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo sa silangan ng Hordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang yon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayoy, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Sinabi sa kanya ng mga espiya, Ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Nakakabit sa pader ng lunsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lunsod ang dalawang espiya. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng tatlong araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, Tutuparin namin ang aming pangako, alang-alang sa iyo. Kailangang gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina ang iyong mga kapatid at ang buong angka ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit, pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit, kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, Itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at tatlong araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon. Ang sabi nila, Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon